بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tobiinlarning hayotidan keyingi darsni o'qiymiz. Sayyid ibn Jubayr rahimahulloh. Ahmad ibn Hanbal u kishi haqida shunday deydi. Sayyid ibn Jubayr qatl qilindi. Tahqiq yer yuzida uning ilmiga muhtoj bo'lmagan birorta bir inson yo'q edi. Bu kishi o'zini rangini qoraligiga, sochini jingalayligiga, habashiy bo'lganligiga qaramasdan o'zining zamonasidagi eng ulug' insonlardan bo'lishligiga mana shu sifatlari monelik qilmadi. Bu yigit ilmni Alloh taologa yetkazuvchi yo'l ekanligini bilganidan keyin taqvoni Allohning rizosiga hamda jannatga olib boruvchi yo'l ekanligini tushungan kundan boshlab taqvoni o'ng tarafiga, ilmni chap tarafiga qo'yib, ikkalasini mahkam tutdi hayoti davomida mana shu ikkala sifatni qo'ymadi. Ulg'oyar ekan, yigitlikning avvalida u kishi yo bir kitob mutolasi bilan yoki masjidda safda turib ibodat bilan umrini o'tkazar edi. Said ibn Jubayr ilmni ulug' sahobalardan ta'lim oldi abu said al hudriy adi ibn al toyi abu muso ashariy abu hurayra davsiy abdulloh ibn umar va ummul mo'minin oysha roziyallohu anhu lekin shubhasiz o'zining eng ulug' ustozi deb buyuk muallimi deb abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni o'ziga lozim tutdi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuga xuddi soyasini singari said ibn jubayr ergashib undan ta'lim oldi dinni o'rgandi, ta'vilni o'rgandi, lug'atni o'rgandi hamda imkoni boricha u kishining ilmidan foydalanishlik harakatida bo'ldi. Hamda o'zini zamonasidagi eng ilmli kishilardan biriga aylandi. So'ngra ilm ma'rifat qasdida ko'p musulmon shaharlarini ziyorat qildi va mana shularning orasida o'ziga Kofani maskan qilib tanladi. Ramazon kechalarida odamlarga imomlik qilar ekan, bir kuni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning qiroati bilan odamlarga tilovat qilar edi. Ikkinchi kuni Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu ning qiroati bilan tilovat qilar edi. Uchinchi kuni boshqa bir qorini tilovati bilan odamlarga tilovat qilar edi. Yiliga ikki marta safarga bel bog'lar edi. Birida Rajab oyida umra qilishlik niyati ihrom bog'lasa, ikkinchisida Zulqa'da oyida Allohning uyiga haj qilishlik uchun ihrom bog'lar edi. Said ibn Jubayr roziyallohu anhu ning uyi talaba ilmlari uchun doim ochiq edi. Talabalar u kishini keng bilimidan, chuqur bilimidan ko'p foydalanishgan bo'lar edi. Biri kelib, qo'rquv nima deb so'rar edi. Allohdan bo'lgan qo'rquv nima? U kishining javobi: Sen bilan gunohlarning o'rtasini to'sayotgan bo'lsa, mana shu qo'rquv haqiqiy qo'rquv. Bir inson Allohdan qo'rqaman desa, lekin gunohni qo'rqmay qilib yurgan bo'lsa, bu qo'rquv quruq da'vo bo'ladi. Lekin bir inson shu gapni gapirmasa-yu lekin haromlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu odam Allohdan qo'rqayotgan bo'ladi. Yana biri so'rardi, zikr nima? Said ibn Jubayr javob berardi. Alloh azza va jallaga doim toatda bo'lishligi. Kim Allohga iqbol qilsa, unga itoat qilsa, tahqiq Allohning zikrida bo'pti. Endi kim Allohdan yuz o'girib itoat qilmasa, tili ertayu kech tasbeh tahlilda bo'lsa ham bu kishi zokirlardan bo'lmaydi ya'ni biz zikr deganda nimani tushunamiz shu subhanalloh alhamdulillah deb tasbeh o'girishni tushunamiz bu kishi aytyaptiki zikr degani tiling tinimsiz subhanalloh alhamdulillah degani bilan ko'zing zinoda qulog'ing g'iybatda qo'ling ma'siyatda bo'lsa bu zikr emas deyapti chunki ollohni zikr qilgan odam doim eslayotgan odam bo'ladi Endi Allohni doim eslayotgan odam gunoh qilmaydi. Allohni inson esdan chiqarganda gunoh qiladi. Demak, bu kishini zikrga bergan tarifi gunohdan o'zingni tiyayotgan bo'lsang, savob ishni qilayotgan bo'lsang, demak sen zokirlardansan. Sayyid ibn Jubayr Kofani o'ziga maskan tutgan vaqtda Kofa Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiga tobi bo'lgan shaharlardan edi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu ning qatlidan keyin Hajjoj ibn Yusuf Iroqni Banu Umayya hukmiga bo'yin sundirib qo'ygan edi. Odamlar ustida ko'p zulmlar qilgan, odamlarni qiynoqqa solgan, musulmonlarni qalbiga qo'rquvni yoygan kishi edi. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyni o'zini amiri Abdurrahmon ibn Ash'as bilan bir o'rtasida kelishmovchilik, to'qnash sodir bo'ldi. Buni sababi shundayki, Bu keyinchalik bu to'qnash musulmonlarning tarixida juda bir katta jarohat qoldirdi musulmonlar uchun. Tarixi shunday bo'ldi. Hajjoj ibn Yusuf Abdurrahmon ibn Ashas ismli qo'mondonini Sijiston o'lkalarini fath qilishlikka qo'shin bilan yuboradi. Sijiston hozirgi Eron bilan Afg'onistonning o'rtasidagi yerlar. Bu Muzaffar qo'mondon g'alaba ketidan g'alabaga erishib, shahar qishloqlarni, qal'a qasrlarni fath qilar ekan, juda ko'p o'ljalarga ega bo'ldi. qo'shinni biroz rohatlantirishlik, dam oltirishlik maqsadida hamda keyingi shaharlarni fath qilishlik uchun yo'l yo'riqlarini ko'rib, kirish chiqish yo'llarini o'rganishlik uchun qo'shinga ozgina dam bermoqchi bo'ldi. Tushgan o'ljani 5 birini Hajjojga jo'natib maktub yozdi. Maktubida qo'shinga ozgina rohat, ozgina dam olishlikka ruxsat so'radi. Hajjoj bu maktubni olganidan keyin qattiq g'azabi keldi. maktubga javob yozar ekan, qo'mondonligidan olib tashlashligi bilan qo'rqitib, abdurahmon ibn Ash'asni qo'rqoqlikda hamda quvvatsizlikda aybladi. Shunda abdurahmon qo'shinni qo'mondonlarni yig'di, ularga maktubni o'qib berdi. Hamda Iroq ahliga qilayotgan zulmidan qutulishlik uchun Hajjojga itoat qilmasdan unga qarshi chiqishlikka atrofdagilarni hammasini da'vat qildi. Ular hammasi bir ovozdan rozi bo'lishdi. Sijistonni va Forsni bir qancha shaharlarni fath qilib bo'lgandan keyin Abdurrahmon ibn Ash'as o'zining amiriga qarshi qo'shin bilan Kufaga, Basraga qo'shin bilan yurish qildi. Bu paytda Hajjoj ibn Yusufni qilayotgan ishlardan norozi bo'lgan odamlarning adadi yana ham ko'paydi, adovati yana ham qattiq bo'ldi. Chunki Kofani atrofidagi shaharlarda voliy bo'lib turgan voliylar Hajjojga, amirga maktub yozishdi. Maktubda shunday deyishardi. Ahli zimmalar jizya to'lamasligi uchun islomga kirib ketishyapti. Shaharlarda tashqarisida qishloqlarda yashaydigan odamlar shaharga ko'chib kelishib olishyapti. Shuning uchun jizya ham, xiroj yig'ishligi ham ozayib ketdi. Ya'ni mablag' tushmay qo'ydi deganida Hajjoj maktub yozdi. Tashqaridan shaharga ko'chib kelgan hamma odamni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, qachon kelganligidan qat'iy nazar haydab tashqariga chiqaringlar dedi. Shaharlarning amirlari Hajjojning buyrug'ini amalga oshirishdi. Shaharga ko'chib kelgan, tashqaridan kelgan hamma odamlarni haydab chiqarishdi. Qisqa fursat ichida. Endi shaharga kelib, yo'lini topib, tijoratini yo'lga qo'yib, endi rizqini toptirgan kishilarni birdaniga haydab chiqarildi. Yosh bolalar, qariyalar, ayollar ko'chada qolishdi. qayoqqa borishini, nima ish qilishligini bilishmay qoldi. Qattiq yig'lashdi, shikoyat qilish lekin foyda bo'lmadi. Kofa ahli olimlari, imomlari, fuqaholari mana shu ishni isloh qilishlik uchun amirlarni oldiga borganida ularda bu ziyorat hech qanday foyda bermadi. Endi ular ham mana shu zaif insonlar bilan yig'lashlikdan, duo qilishlikdan boshqa chora topisha olmay qoldi. Endi Hajjoj ibn Yusufga qarshi qo'shin bilan kelayotgan Abdurrahmon ibn Ash'as, Abdurrahmon ibn Ash'as mana shu fursatdan foydalandi. Hamda Kufa ahlini Hajjojga itoat qilmaslikka targ'ib qildi. Juda ko'p ahli ilmlar, ulug' tobiinlar Abdurrahmonga ergashdi. Chunki Hajjojni zulmidan, uning istidodidan qutulishlik kerak edi. Unga ijobat qilganlardan Said ibn Jubayr, Abdurrahmon ibn Abi Laylo, Ash-Shabi, Abul buxtori va boshqa-boshqa tobiinlar ergashdi. Ikki firqa o'rtasida qattiq jang boshlandi. Avvalida Abdurrahmon ibn Ash'asni qo'shini g'olib kela boshladi. Lekin bora-bora kunma-kun o'tishligi bilan g'alaba pallasi Hajjoj tomonga og'ib ketdi. Hajjoj yengdi. Abdurrahmon ibn Ash'as qochib qutulishga majbur bo'ldi. Uni qo'shinidan tirik qolganlar taslim bo'lishdi. Endi Hajjoj g'olib bo'lganidan keyin taslim bo'lgan qo'shinni askarlarini o'zini huzuriga chaqirtirdi boshqatdan unga itoatda ekanligiga qasamyod ichilishi uchun chaqirdi. Juda ko'pchilik unga bayat bergani keldi va juda ko'pchilik ulardan kam bo'lmagan adad itoat qilishlikdan bosh tortdi. Bosh tortganlar ichida Said ibn Jubayr ham bor edi. Taslim bo'lganlar Hajjojga bayat berish uchun kelar ekan, Hajjojdan eshitgan gapidan dahshatga tushdi. Hajjoj nima dedi ularga? Hajjojga qarshi jang qilgan, lekin mag'lub bo'lib kelib, taslim bo'lib, sizga boshqatdan itoat qilishga so'z beraman deb kelgan askarga aytardi edi. Sen al Mu'mininning volisiga qarshi chiqib, kofir bo'lganligingni tan olasanmi dedi Iymonda turgan mu'minlarga kofirman deb aytasan. Chunki sen menga qarshi chiqding degan gapni aytdi. amir al Mu'mininning volisiga Qarshi chiqqanliging uchun kofir bo'lganligingni tan olasanmi dedi. Ha deganlarni qo'yib yuborardi, yo'q deganlarni qatl qilardi. Bu inson o'ziga o'zi kofir bo'lganligini tan olishlik bo'ladi. aytyapmizu bu Hajjoj zolim bo'lganda. Odamlarni ba'zilari jonini saqlab qolishlik uchun kofir bo'lganligini tan olardi, ba'zilari inkor qilardi, Hajjoj ularni qatl qilardi. Bu dahshatli qatlomda mingdan ortiq haqiqiy iymonli kishilar qatl bo'lib ketdi. Va bir qanchalari o'zlariga kufrni nisbat qilib tirik qolishdi. Ana shu qatl qilingan kishilardan Husan qabilasidan bir oqsoqol kishini olib kelishdi. Bu kishi ikki firqa o'rtasida jang ketayotganda daryoni u betida yashar edi, aralashmagan edi. Lekin hajjot zolim bo'lganligidan hammani olib keltirgan edi. U oqsoqolni ham olib kelishdi, undan so'rashdi. Sen nima ish qilding? U aytdi, bu jang bo'layotganda men daryoni uyog'ida edim dedi. Endi siz g'olib bo'lganingizdan keyin, ey amir, sizga bayat bergani oldingizga keldim dedi. Desa haligi Hajjoj qo'ling qurisin dedi. Amiring dushmanlar bilan jang qilayotganda menga yordam berishingni o'rniga daryoda chekasa tomosha qilib turdingmi dedi. Kofir bo'lganligini tan olasanmi dedi. U kishi aytdiki, 80 yil Allohga ibodat qilganimdan keyin o'zimni yana kofirligimni tan olsam mendan yomonroq odam bo'lmaydi yer yuzida dedi qanday qilib tan olaman men unda men seni o'ldiraman dedi oqsoqol aytdi qo'lingdan kelgan ish qil chunki bugun bo'lmasa ertaga o'ladigan odamman saksonga kirdi bu kishi bugun bo'lmasa ertaga o'laman dedi buyurdi qatl qildi xonada ham hajjojni dushmanlari tomonida ham bunaqa yoshi ulug' odam yo'q edi boshqa Mana shu kishini ham ayab o'tirmadi, qatl qildi. Aralashganmas edi fitnaga. So'ngra Kamil ibn Ziyod Nahayni olib kelishdi. Bu kishi ham tobiinlardan. O'zingni kofir bo'lganligingga guvohlik berasanmi dedi. U kishi aytdi, Allohga qasam guvohlik bermayman dedi. Unda men seni qatl qilaman. Xohlagan ishingni qil dedi. Chunki Meni o'ldiradigan bo'lsang, ertaga hisob bor. Uchrashuvimiz Alloh taoloni huzurida bo'ladi dedi. Hajjaj aytdi, <clears throat> bu kun seni foydang emas, ziyoningga hujjat bo'ladi qiyomatda deganida, bugun sen qozi bo'lib turganligi uchun aytyapsan bu gapni dedi. Alloh oldiga borganda ko'ramiz dedi. Uni buyurdi, qatl qildi. Yana bir kishini olib kelishdi. Bu kishini Hajjaj o'zi yomon ko'rardi avvaldan. Uni qatl qilib, qonini oqizib, uni ustidan zafar qozonishni xohlab unga hali gapirmasdan turib aytdiki bu odam o'zini kofir bo'lganligini tan olmaydi deb o'ylayman dedi ya'ni qatl qilib yuborish kerak deganida boyagi odam aytdiki yo'q dedi meni halok qilma dedi men kofir bo'ldim dedi fir'avndan ko'ra qattiqroq kofir bo'ldim dedi qo'yib yuborishga majbur bo'ldi ketdi haligi odam hajjoj uni qonini to'ka olmaganiga ichida o'ti bilan yonib qoldi bu dahshatli qatl omda mingdan ortiq haqiqiy mu'minlar qatl qilindi. Va bir qanchalari kofirlikni nisbatlab o'zlariga omon qolishdi. Said ibn Jubayrchi. Said ibn Jubayr oldida ikkita yo'l turganligini aniq bildi. Yo kofir bo'ldim deb tirik qoladi yoki hajjoj qatl qiladi. Uni zulmidan, tajovuzdan omon qolishlik uchun Kofani tark qilib, Makkaga yaqin bo'lgan bir kichkina qishloqqa kirdi, mana shu yerda 10 yil yashadi. Ya'ni mana shu 10 yil ichida Hajjojning bu qahr-g'azabi, bu qalbida yotgan o'ti, yongan o'ti o'tishligi kerak, lekin o'chmadi. Hech kim kutmagan bir voqea sodir bo'ldi. Makkaga Banu Umayyaning amirlaridan yangi amir keldi. Xolid ibn Abdulloh al-Qasri. U amir bo'lib kelgandan keyin Tayd ibn Jubayrni do'stlari kelib aytishki, ey ibn Jubayr, bu amirni yomonligidan hech qaysimizga omonlik yo'q. Agar sizni qayerdaligingizni bilsa, albatta sizga zarar yetkazadi. Bu o'lkalarni tark qiling dedi. Deganida Said ibn Jubayr aytdiki, birinchi marta qochganligimdan Allohdan hayo qilyapman dedi. Nima bo'lsa ham mana shu shaharda turishni qasd qildim. Alloh taoloni yozgani bo'ladi dedi. Haqiqatda bu yangi amir haqida odamlarda qilgan gumoni to'g'ri edi. Yaxshi odam emas edi. Said ibn Jubayrni qayerda yashayotganligidan xabar topgandan keyin uni tutib kelishlik uchun askarlarni yubordi. Askarlar shayxning uyiga bordi, chaqirishdi, do'stlarini, birodarlar iltijo, tavba tazoru qilgan edik. Alloh taolodan duo Alloh taologa duo qilib rohatni topdik. Uchalamiz ham Allohdan shahidlikni so'rovdik Alloh ikkita ulfatimga shahidlikni berdi. Endi men ham mana shahidni kutyapman dedi. Hali gapini tugatmasdan turib, ichkaridan kichkinagina qizcha chiqdi-da, askarlar otasini qo'lini bog'lab olib ketayotganini ko'rib, otasini bo'yniga mahkam osilib yig'lab turib oldi. Otasini oxirgi marta ko'rayotganligi ma'lum bo'lib turibdi. Shunda bolasini rifq bilan, yumshoqlik bilan o'zidan nari qildi-da, aytdiki, "Qizim, onangizga salom ayting. Va aytingki, eng keyingi uchrashuvimiz inshaalloh jannatda bo'ladi dedi. Askarlar Hajjojni oldiga Said ibn Jubayrni olib ketishdi. Hajjojni oldida turar ekan, Said ibn Jubayrga qarab, qalbida bir gina adovati, kudurati to'la holda isming nima dedi. Said ibn Jubayrman dedi. Deganida balki Shaqiy ibn Kusayrdirsan dedi. Masxaraladi. Meni onam dedi Said ibn Jubayr. Sendan ko'ra meni ismim yaxshiroq bo'ladi dedi. Ya'ni meni ismim shunaqa, Said ibn Jubayr dedi. Muhammad haqida nima deysan dedi Hajjoj. Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam haqida aytyapsanmi deganida Hajjoj ha dedi. Deganida odam bolalarining sayyidi tanlab olingan nabiy, avvalgi oxirgi insonlarning eng afzali, risolatni ko'targan, omonatni ado qilgan, Alloh uchun, kitobi uchun, musulmonlar uchun nasihat qilgan kishi deb aytaman dedi. Abu Bakr haqida nima deysan dedi Hajjoj. Said ibn Jubayr javob berdi. U Rasulullohning xalifasi Siddiq, Hamid holda ketgan, Said holda yashagan, Rasulullohning manhajini o'zgartirmasdan tamomiy ergashgan kishi. Umar haqida nima deysan dedi. U zot Alloh taolo uning qo'li bilan haq bilan botilni ajratgan eng yaxshi Alloh Allohning eng yaxshi bandalaridan Rasulullohning va Abu Bakrning sunnatida ketgan kishi hamid holda yashagan, shahid holda ketgan deb tan olaman dedi. Usmon haqida nima deysan dedi Hajjoj. U mashaqqat qo'shini jihozlagan, Roma hovzini kavlagan, o'zini nafsi uchun jannatdan uy sotib olgan, Rasulullohning ikki qiziga Allohning vahiysi orqali nikohlangan kishi deb tan olaman dedi. Ali haqida nima deysan? U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakivachchasi. Eng birinchi islomga kirgan yosh yigit. Fatima Zahroning kuyovi. Jannat yigitlarining sayyidi Hasan va Husaynning otasi deb tan olaman dedi. So'ngra Hajjo so'radi: "Banu Umayyani xalifalaridan qaysini sizsang yoqadi?" dedi. Sayyid ibn Jubayr Allohga ko'proq yoqqani yoqadi menga dedi. Qaysini Allohga ko'proq yoqadi dedi. ichini ham tashini ham bilgan Parvardigorim biladi ular dedi. Ya'ni ularni ichini ham tashini ham bilib turgan Alloh biladi qaysinisini yoqishligini o'ziga. Deganda men haqimda nima deysan dedi. Ya'ni zolim bo'lgan Hajjoj men haqimda nima deysan dedi. Deganida aytdi, sen o'zingni kimligini yaxshi bilasan dedi. Hajjoj aytdi, sendan eshitmoqchiman dedi. Mendan eshitadigan narsang seni xursand qilmaydi dedi. Said ibn Jubayr aytdi: "Agar sen meni dunyoyimni fasod qilsang, men seni oxiratingni fasod qilaman." Hajjoj aytdi: "Tolla dedi. "Qanaqa o'limni xohlaysan?" dedi. "Qanday qilib o'ldiraydi?" dedi. Dodi aytdi: "Ey Hajjoj, sen tollasang." dedi. Ya'ni meni qanday qilib o'ldirsang, qiyomatda Alloh taolo seni mana shunday qatl qiladi. Sen ixtiyor qil o'limni dedi. Seni afv qilishimizni xohlaysanmi dedi Hajjoj. Said ibn Jubayr aytdi: Agar avf qilishlik Allohdan bo'lsa qabul qilaman. Sendan hech qanday avf ham kerak emas, sendan hech qanday uzr ham kerak emas menga dedi. Shunda Hajjot jallodga buyurdi. Jallod o'zini asboblarni ko'tarib keldi. Sayyid ibn Jubayr qatl qilinishligi aniq bo'lgandan keyin Hajjojga qarab turib bir tabassum qilib qo'ydi. Nimaga tabassum qilyapsan? Sayyid ibn Jubayr javob berib aytdi: Alloh taoloning senga bo'lgan halimligidan Seni esa parvardigoringa jur'atingdan tabassum qilyapman dedi. Sen shunchalik Alloh taologa jur'at qilib isyon qilsang ham Alloh taolo senga halim bo'layotganligiga tabassum qilyapman dedi. Shunda jallodga buyurdi, buni qatl qil dedi. Shunda Said ibn Jubayr yuzini qiblaga qarab turib, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما ana minal mushrikin. men haq yo'lga moyil bo'lgan holimda yuzimni osmonlar va yerni yaratgan zotga qaratdim va men mushriklardan emasman dedi. Deganda Hajjoj achchig'i kelib, yuzini qibladan teskari qilib qo'ylar dedi. Teskari qilib qo'yganda quyidagi oyatni o'qidi. Fa aynama wajhulloh. Bas qay tarafga yuz bursangiz, o'sha joy Allohning tarafidir dedi. G'azabi kelgan Hajjoj yuzini yerga qaratinglar dedi. yuzini yerga qaratganda minha xalaqnakum va fiha nuidukum va minha nukhrijukum taratan ukhra biz sizlarni yerdan yaratdik yana unga qaytarurmiz va qiyomat kuni sizlarni yana bir bor undan chiqarurmiz degan oyatni o'qidi u yoqqa bu ham oyatda aytyapti bu yoqqa bursa ham oyat aytyapti yerga qaratsa ham oyat aytyapti so'yinglar buni tez tez ollohni dushmanini dedi hajjoj ollohni oyatlarini hujjat qiladigan bunaqa boshqa odamni ko'rmadim dedi Said ibn Jubayrni qatl qilishdi. Qatl qilishdan avval bu zot qo'lini ko'kka ko'tarib shunday duo qildi. Parvardigoro, mendan keyin hech kimni Hajjojni qo'liga topshirmagan dedi. Ya'ni hech kimni ustidan Hajjojni hokim qilmagan mendan keyin dedi. Said ibn Jubayr qatl qilingandan 15 kun o'tib o'tmasdan Hajjojga bir kasal tegdi. Bu dardi og'irlashdi. qattiq azobga mashaqqatga qoldi ozgina dam edi ko'proq vaqtdan mashaqqat o'tar edi ozgina ko'ziga ketib orom olar edi cho'chib uyg'onar edi qichqirar edi bu said jubayr meni kakirtagimdan ushlab turibdi bu said jubayr mendan nima uchun meni o'ldirding deb so'rayapti yig'lar edi aytardiki men bilan said jubayrni nima ishi bor meni undan nari qilinglar Said ibn Jubayrni qatl qilib, hech qancha vaqt o'tmasdan mana shunday bir mehnat mashaqqat ichida Hajjoj ibn Yusuf ham vafot etdi. Mana shunday zolim bo'lgan Hajjoj ibn Yusufni ham hech kim islom tarixida kofir degan emas. Fosil degan, haddan oshgan degan, zolim degan, lekin kofir degan emas. Uni tuproq tortib yerga ko'mganlaridan keyin ba'zi bir kishilar o'zlarining tushlarida ko'rishdi. undan so'rashdi tushida. Ey Hajjoj, musulmonlarni qatl qilganligi uchun Alloh sen bilan qanday muomala qildi? Hajjoj aytdi, har bitta o'ldirilgan kishi uchun bir martadan Alloh qatl qildi meni. Har bitta o'ldirganimga bittadan qatl qildi, lekin Sayyid ibn Jubayrni o'ldirganimga 70 marta meni qatl qildi dedi. Alloh subhanahu va taolo bunday bir ulug' zotlarni hayotini o'qib o'rganib ibratlanishlikni hammamizga nasib qilgan bo'lsin aqulu qavli hada astag'firulloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh